Išeimo knyga 21 skyrius. Tai nuostatai, kuriuos jiems pateiksi. Jei pirksi vergą, hebrają, jis tau tarnaus šešerius metus, o septintaisiais paleisi jį be išpirkimo. Jei jis atėjo vienas, vienas tai išeina. Jei atėjo vedęs, jo žmona tai išeina su juo. Jei jo šeimininkas davė jam žmoną ir jį pagimdė sunų ir dukterų, žmona ir jos vaikai lieka šeimininkui, o jis vienas tai išeina. Bet jei vergas aiškiai pasakys, aš myliu savo šeimininką, žmoną bei vaikus ir atsisakau laisvės, tai jo šeimininkas atves jį pas teisėjus prives jį prie durų arba prie durų staktos ir perdurs įla jo ausį ir jis liks jam tarnauti visą gyvenimą. Jei kas parduoda savo dukterį vergijon, ji neišeis, kaip išeina vergai. Jei ji nepatinka šeimininkui, kuris buvo savo ją paskyręs, jis turi leisti ją išpirkti Jis neturi teisės parduoti jos svetimšaliams, nes apgavo ją. O jei jis sužadėjo ją su savo sunumi, privalo elgtis su ją kaip su dukterimi. Jei jis paims jam kitą, jis neturi teisės sumažinti jai maisto, rūbų ir santokinių teisių. Jei jis net lieka jai šitų trijų dalykų, ji išeis be išpirkimo mokesčio. Kas sumuša žmogų taip, kad jis miršta, tas baudžiamas mirtimi. O jei žmogus negalvojo žudyti, bet Dievas atidavė jį į jo rankas, tai aš paskirsiu vietą, kur jis galėtų pabėgti. Jei kas savo artimą tyčiomis nužudo panaudodamas klastą, tą paimk ir nuo mano aukro, kad jis mirtų. Kas suduoda savo tėvui arba motinai, tas baudžiamas mirtimi. Kas pavagia žmogų ir parduoda jį, arba jis surandamas pas jį, baudžiamas mirtimi. Kas keikia savo tėvą ar motiną, tas baudžiamas mirtimi. Jei vyrams susivaidijus vienas taip sumuša kitą akmeniu ar kumščiu, kad tas nemiršta, bet atsigula į lovą, ir jeigu jis atsikelia ir pasiremdamas lasda gali vaikščioti, sumušėjas nebaudžiamas, tik privalo atlyginti už sugaištą laiką ir sumokėti visas gydimo išlaidas. Jei kas taip sumuša vergą ar vergia lasda, kad tas, tu jau miršta, bus nubaustas. O jei jis išgyvena vieną ar dvi dienas, jis nebaudžiamas, nes vergas yra jo nuosavybė. Jei vyrai vaidėsi ir užgauna neščią moterį ir jį persileidžia, bet jos pačios nesužaloja, tada užgavėjas baudžiamas piniginė bauda kokią jam paskiria tos moters vyras, teisėjams tarpininkaujant. Bet jei sužaloja gyvybę už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją, nudeginimas už nudeginimą, žaizda už žaizdą, randas už randą, Jei kas išmuša savo vergui ar vergiai akį, jis privalo už tai paleisti jį laisvėn. Jei jis išmuša savo vergui ar vergiai dantį, jis privalo už tai paleisti jį laisvėn. Jei jautis taip subado vyrą ar moterį, kad tas miršta, jauti užmuškite akmenimis ir nevalgykite jo mėsos tačiau jaučio savininkas yra nekaltas. Bet jeigu jautis jau anksčiau badydavo ir jo savininkas buvo įspėtas, tačiau jo neuždarė ir jei jis mirtinai subadė vyrą ar moterį, jauti užmuškite akmenimis, o jo savininką taip pat bauskite mirtimi. O jei jam bus leista išsipirkti, Jis mokės išpirką už savo gyvybę tiek, kiek jam bus paskirta. Jei jautis subado sūnų ar dukterį, laikykitės tos pačios taisyklės. Jei jautis subado vergę ar vergą, tai savininkas sumokės vergo šeimininkui 30 šekelių sidabro, o jauti užmuškite akmenimis. Jei kas atidengia duobę arba jei kas iškasa duobę, bet jos neuždengia ir į ją įkrinta jautis ar asilas, duobės savininkas atlygins nuostolį, sumokėdamas pinigus gyvulio savininkui, o nugaišęs gyvulys liks jam. Jei kieno jautis taip sužaloja kito jauti, kad tas nugaišta, tai jie parduos gyvąjį jauti ir pasidalins už jį gautus pinigus. Taip pat jie pasidalins ir nugaišusi gyvulį. O jei buvo žinoma, kad jautis jau anksčiau badydavo ir savininkas jo neuždarė, tai jis atiduos jauti už jauti, o nugaišęs priklausys jam.